yuhanna simore sappo e jeetati caggal nde yeeso haali ɗum yaadi almuɓɓe mum oto bange e cangol sederon nambu goto ina wonno ɗon on naddi hen e almuɓɓe makko yudas gonnoɗo e jamfade mbo o ina anduno on nokku kañumne saabu yeesu e almuɓɓe mum ina ndentanno ɗon saaha fof ko ɗum waɗi yudas yehi to nambuto nawri haɓɓere soldateɓe e gardeji ummiɗi e ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e farisé en ɓe koɓe jogitunoɓe kadi aɓe belni lampaji e doccette jeygo nde wonno yeeso ina andino ko jogori heɓde ɗum ko fof fayi e maɓɓe namniɓe wi holin mo jiiloto ɗon ben jaabiimo ɓe mbi'i ko yeesu mo nasaret min jiiloto o jaabi ɓe o wi'i ko min yudas gonnoɗo e jamfaade mo o ina dardino ɗon e maɓɓe nde yeesu wiɓe ko kañum ɓe jaari caggal ɓe jani e leydi yeesu namnitiɓe gongol wi'i holimo jiiloto ɗon ɓe mbi'i E jaabiiɓe o wi'i mate wonaa mi wi'i on komin ndeen noon so tawii komin njiiloto ɗon goppeeɓe yimɓe njaha o wiidi noon kon mele ngol ɗoo konngol ngol o haalatnoo ina timma ɓe dokkuɗaami ɓe mi waasaani heen hay gooto simon piyerre ina joginoo silaamu o yaltinika o soppiri ka maccuɗo hoorejo yettinoɓe sadaka o o muccita nofru mum ñaamuru on maccuɗo wiyeteno ko malkus kono yeeso wi piyerre naatin silama ma e nder kufara mum beele cikkata komi yarata metteɗe baaba o fawimiɗe e on saaha haɓɓere soldateɓe nde e hoorejo mum wondude e gardeji yahuda en ɗi jaggui yeesu tongi ɗum ɓe nayi bo ko adi fof to annas annas ko esum kayif hoorejo yettinoɓe sadak nden hitande o ko on kayif rokkuno ardiɓe yahuda en ɓe miijo neɗɗo gooto maayana leñol ngol ɓuri simon piyerre e almuudo gooto ina ndewno e yeesu almuudo o naatti e yeesu nder dingiral galle hoorejo yettinoɓe sadak hee nde tawno hoorejo yettunoɓe sadawo hina anduno on almuɗo goɗɗo kono piyerre heddi ko boowal e sara damal he almuɗo goɗɗo mbo hoorejo yettinoɓe sadaka o anduno o yalti haaldi e debbo denannoɗo damal o nanni piyerre suka korɗo denannoɗo damal o wi piyerre beele an na jeeyaka e almuɓe o gorko ɓee o jaabi o wi ala mi jeyaka e maɓɓe nde tawno ina jangno maccuɓe ɓe e gardeji ɗi kuɓɓi jeygol keɓi ɗon ina guito piyere hoore mum ina darodino e maɓɓe ina ito nden hoorejo yettunoɓe sadak o naami yeesu ko faati almuɓe mum wondude e laawol mum ngol yeesu jaabimo wi' min mi haalani yimɓe fof e weeñde mi seerani e janginde e nder batirɗe wondude e nder galle allah he ɗo yahuuda en fof ndentata ɗo mi haalani hay huunde e suunde ko waɗi aɗa naamnomi naamno heɗinoɓe mi ɓe ko mbimi ɗumen kamɓe aɓe gandi ko kalmi nde no haali ɗum goto e gardeji takkinoɗi moɗɗi fimo hello e hakkille wi ko ni jaabortoɗa hoorejo jettinoɓe sadak o yeesu jaabimo wi so tawi haalam feewani hollir ko boni hen kono so tawi aka feewi ko waɗi piiɗami e on saaha hannas neldimo kayif hoorejo yettinoɓe sadak o tawi omo tonga e on saaha simon piyerre kañum dari ɗon ina ito o namna mbele aanne a jeyaaki almuɓeɓe makko ɓe kono piyerre yeddi wii ala mi jeyaaka e maɓɓe gooto e maccuɓe hoorejo yettinoɓe sadak ɓe bandum mo o muccitno nofuru mum o wiimo mbele mi yaani aɗa wondi e makku e nder nambu he kono piyerre yeddi kadi gongol tan ɗone ɗon ngori joggi caggal ɗum yeesu itta to kayif faara to galle laamorɗo to ko subaka law wonno kono ardiɓe yahuda en ɓe naatani e galle he mbele woto tunude mbawa ñamde hirande kew dandore nde ko ɗum waɗi pilate gornoro o yeehi tawoyiɓe boowal namniɓe wii holi ko pawɗon o gorko ɓe jaabimo ɓe mbi sinno wonano baɗowo ko boni min gaddatanomo e ma filat wiɓe nawemo onon e koye mon ñawironmo sariye mon ɓe jaabimo ɓe mbi min dokkaka fawde neɗɗo kuugal mayde ɗum ko beele konngol ngol yeeso haalno ngam hollirde no fotno mayirde ngol ina timma nden pilat naati galle laamorɗo noddi yeesu naamni ɗum wii mbele ko aan woni laamɗo yahuuda eno yeesu jaabi wii ko aan tan miijii ɗum walla won wiɓe ma noon pilat jaabi wii mate miine hooram komi yahuuda leñol ma e ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe ngaddiima e am ndeen noon holi ko mbaɗɗa yeesu jaabi wi laamu am jeyaka e oɗo aduna sinno laamam jeyano ko e oɗo aduna rewoɓe mi ɓe kaɓeteno ngam hadde mi naweede to ardiɓe yahuda en ɓe kono noon laamam jeyaka e oɗo aduna e nder ɗum pilat wimbo mbele nden ko a laamɗo yeesu jaabi wi' wi an e hoore ma komi lamɗo jibinirami gardumi aduna ko gam settanade gonga o kala jeyaɗo e gonga o heɗoto haalam pilat namnimo wi holi ko woni gonga caggal nde pilat haali ɗum yalti kadi faade e yahuda en ɓe wi ɗumen min mi yi'aani e makko hay daliilu kuugal gooto kono woni aadamon ko mi woppitana on cokaaɗa gooto e kala kewu danndoore mbeli oɗon njiɗi mi woppitana on laamɗo yahuuda en o ɓe ngulli kadi ɓe mbii woto woppinmo woppin barabas woto woppinmo woppin barabas woto woppinmo woppin barabas nden ne dey on barabbas ko taƴowo